anasema alsheikh arruhaili wafaqahu llahu wahafidhahu min haqi zaujaini miongoni mwa haqi za wanandoa wawili inda aqdi nikahi wakati wa mafungamano ya ndoa i'lanuhu wa ishharuhu wa idharuhu ni kuitangaza ishharuhu kuishuhurisha idharuhu kuidhihirisha watu wakajua mtaa wakajua eh, baba akapata mama mama akapata baba jamani kutakuwa na ndoa fulani bin fulani i'lan idhar ishhar wa alla yakuna sirra na kwamba isiwe ni ndoa ya siri kama hii ndoa ya kufumaniana hii لقول النبي صلى الله عليه وسلم kwa ushahidi wa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallama yasemayo a'linu nikaha zitangazeni ndoa ziwe alana wazi dhahiri shahir hadithi amepokea ibn hibban na al-imam al-hakim na ahmad na wasiokuwa hao na ameihasanisha sanadi yake al-imam katika adabu zafaf kitabu Zafaf, kitabu hiki hapa. Sikupata muda wa kuhakiki. Wa min dhalika idharu alfarahi wasururi bihi, na miongoni mwa kuishuhurisha na kuitangaza na kuidhihirisha ndoa, idharu alfarahi ni kudhihirisha furaha, wasururi bihi, na maana yake ndio hiyo faraha alfarah wasurur furaha kwa kipi biiqamati walimatin la tuthqilu kahila zauji kwa kutengeneza walima iqama kusimamisha walima maanake kuandaa chakula biiqamati walimatin kwa kuandaa walima walima ni chakula cha harusi na walima pia ni chakula kinachoandaliwa kwa ajili ya furaha yoyote ametoka mtu safari ya mbali ndugu akasema tutapika chakula jamani kesho muje kwa mzee fulani kutakuwa na chakula kina mnasaba gani fulani amerudi furaha walima pia ni chakula cha baada ya mtu kuwa amemtairi mtoto wake ametairiwa fulani tuna furaha wanapika chakula watu wanakula walima lakini mara nyingi inatumika walima katika chakula cha harusi aandaye chakula la tuthqilu kahila zauji walima ambao hauto mfanya mume huo walima hautomfanya mume awe amezidiwa kahil akawa amezidiwa kahili yake kahili nini ni mfupa uliopo baina ya bega na bega hii sehemu ambayo mtu anabeba mzigo wale wanaobeba wale ma, magunia ya, ya mahindi magunia kadha wanaweka hapa hii inaitwa kahili katika lugha ya Kiarabu kwa hiyo usimfanye huyu mtu aelemewe kwenye kahili yake kwa maana nyingine kwamba Eh, walima ambao ah, hautomshinda mume ukamtia tabu na dhiki na shida kwenye kuandaa kwake, wala tuhamiluhu duyuna, walima ambao hautombebesha madeni, kwamba watu wameshafurahi, wameshakula, wameshakunywa, fulani ana kizaazaa, iko kwenye hanimuni yuko kwenye shahrul asali yuko kwenye fungate lakini hana amani ana madini kawaridhisha watu kwa jambo ambalo liko nje ya uwezo wake kinachofuata sasa hafurahiki ndoa yake anabadilisha njia bwana harusi apita huku duka la mzee fulani pale anadaiwa hatoki hatoki ndani aliwafurahisha watu afanye kilichopo katika uwezo wake wa inma takunu ala wafqi qudratihi bali si vinginevyo walima huo uwe kwa mujibu wa uwezo wake ala wafqi qudratihi kwa mujibu wa uwezo wake bila israfin pasina israfu wala mughalatin wala kuchupa mipaka kwamba watu wamekula mpaka wakabakisha vyakula, chungu mzima vimemwagwa, makuku yamechukuliwa yametupwa kwenye debe la takataka huko. Maskini akipita akiangalia, anatamani achukue, lakini hawezi. Israfu imefanyika. Asifanye israfu, Allah amekataza israfu, wakulu washarabu wala tusrifu ndio maana walima kuna walima mzuri na kuna walima mbaya walima mzuri ni ule ambao hauchagui walima mbaya ni ule ambaye watu wanachaguana au ni ule ambao wanaitwa matajiri tu wenye pesa zao ndio wamepewa kadi ni wengine mkienda pale mlangoni wewe kadi yako kwapi kaa yule tajiri wala hana haja na wale wako atakuja atakuza tonge mbili basi kuondoka sana kingi kimebaki wahitaji ndio wale wanaozuiliwa mlangoni wale ni wahitaji ndio baadhi ya watu masala ya walima kupika maholi kuweka maholini na kadha na wakadi wengine hawafurahishwi na hiyo hali wanasema baraka ni kile chakula cha yeyote aje mtoto mtaani na kaka madada kina mama wale wengi kule wanakula wale wamechukua kwenye mifuko wameondoka nao saa sufuria imekwisha kheri yako niko iko hapo na kama kualika basi usichague wape mafuta wale wanaohitajia zaidi wapewe kipaumbele zaidi anasema yakulu nabii sallallahu alayhi wasallama amesema mtume sallallahu alayhi wasallama لعبد الرحمن بن عوف كمبي عبد الرحمن ابن عوف أولم ولو بشاة andaa walima ewe Abdurrahman, walau bishatin, ijapokuwa ni mbuzi mmoja, watu wale. Katika hadithi ya Anas ibn Malik, alipokuja huyo Abdurrahman ibn Auf Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuunganisha kule Madina na mwenyeji wa Madina Saad ibn Rabi' ni mnafahamu kwamba Mtume sala sallam walipohama kutoka Maka kuja Madina aha baina al-ansari wal muhajirin aliwaunga udugu wewe wa Maka ndugu yako huyu hapa wa Madina nyinyi ni ndugu kwa hiyo msaidiani kama mlivyokuwa kama ambavyo mngekuwa baba mmoja mama mmoja mnavyosaidiana huyu ni ndugu yako kwa hiyo Abdurrahman bin Auf Mtume صلى الله عليه وسلم alimuunga baina yake na Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu Sa'ad ibn Rabi' akamwambia Abdurrahman bin Auf inni aktharu al-ansari mala kama kuna maansari wana mali mimi nina mali nyingi katika maansari aqsim laka nisfa mali nataka nikugawie nusu ya mali yangu wewe una nusu mimi chukua nusu ile baki wango ayya zawjataya hawit nazaltu laka anha alafu njoo utazame na wake wawili mimi umwangalie yeyote katika hawa wawili ambayo utampenda mimi ni muache kwa ajili yako ndugu yangu ah, fa idha halat akimaliza ida yake eh tazawwajtaha utamuoa tugawane nusu ya mali na tugawane mke pia na wake wawili tazame nani unempenda katika hawa wawili ukimpenda huyu basi nampa talaka akaeda kimalizika ida yake umuoe haya waliyafanya maansari kuwafanyia ndugu zao muhajirini ilikuwa ni halali hapa tuilione vizuri mtu sija kujifanya naye ana imani ha? hili lilikuwa halali alafu likazuiliwa baada kwa maana mke wako ni wako huyo eh, mpaka mwisho wako Abdurrahman bin Auf akamwambia la hajata li fi dhalik sina haja ya hayo sitaki mali wala sitaki mke wako anasema hal min suqin fihi tijara kuna soko la biashara hapa akamwambia naam suku qainuqa liko soko lamelikiwa na mayahudi wa bani qainuqa akasema nipelekeni sokoni akaenda akawa ananua bidhaa amenunua al-aqit maziwa yaliyokaushwa yale ya kugandisha aqit ananunua na samli anakuja anauza hivyo hivyo maziwa na samli anauza anauza anauza anauza mpaka akapata mali mpaka akaoa sasa alipooa akaonekana na mtume sala sallam ana alama kwenye nguo yake ya rangi ya zaafaran vipi hii zaafaran Abdurrahman nimeoa umeoa eh umefanya walima hapana au lim walau bishati tengeneza walima Abdurrahman hata kama ni mbuzi mmoja wanasema ahlul ilm alwalima takunu ala zawj wajibu wa kutengeneza walima ni jukumu la mume sio la mke wala ndugu wa mke kule tunapokwenda kwenda kuoa wakawa wameandaa vyakula ni ikramu yao waila kama ni walima sio wajibu wao si wa mke wala wa jamaa wa mke ndoa hii ni ya mke na mume na mume ndiye mtoaji kiasili basi walima kadhalika ni jukumu lake kwa hiyo yeye na watu wa kwao wakawa wameandaa vyakula haswa kwa wao ndio jambo la sawa sawa wakifanya watu wa mke katika mlango wa sadaka na ku jitolea katika milango ya vyakula hakuna ubaya na hukumu ya walima ni sunnatun muakkadatun ni sunna iliyokokotezwa hukumu ya walima ni sunnatun muakkadatun mbele ya jumhuri ya wanawazuoni mahanafi mashafii na mahanabila aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Abdurrahman bin Auf aulim walau bishatin tengeneza walima hata mbuzi mmoja katika maneno haya sio kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amezuia walima chini ya mbuzi kwamba mtume akasema tengeneza walima hata mbuzi mmoja mbuzi mmoja asijakaelewa mtu kwamba haifai walima chini ya mbuzi bali amelisema hili kwa Abdurrahman bin Auf ambaye anamfahamu kwa hiyo amejalia mbuzi kwamba ndio kiwango cha chini kabisa kwa mwenye uwezo, kwa sababu ya uwezo aliokuwa nao Abdurrahman ibn Auf na utajiri wake. Kwa mtu tajiri ana mali na kadha, hana fursa, basi hata mbuzi, basi tumulie mbuzi tutule, situfurahi kwa uwezo aliokuwa nao Abdurrahman, kwa sababu Abdurrahman ibn Auf wanataja kwenye tarjama yake kama alivyotaja Ibn Sa'ad kwenye At-Tabaqat alipofariki huyu ameacha ngamia elfu ana ngamia elfu moja na ameacha mbuzi elfu tatu na ameacha farasi mia moja farasi mia moja ameacha dhahabu ambayo walikuwa wakikata kwa kupitia shoka. Watu walichukua shoka, wanavunja, wanakata dhahabu ya Abdurrahman bin Auf, mpaka wale waliokuwa wakimiliki zile shoka kuvunja au kugawa ile dhahabu, mikono yao ikaingiwa na majeraha, na amekufa ameacha wake wanne, radhiallahu ta'ala anhu warda. Kwa hiyo hii walau bishatin, hata kama ni mbuzi mmoja haina maana kwamba chini ya mbuzi haifai kuwa ni walima bali mtume akayasema haya kwa mwenye uwezo kwamba huna huna wasaa huna kadha basi mbuzi mmoja tufanya angalau وأولم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله أجمعين na ametengeneza walima aulama ametengeneza walima mtume sallallahu alayhi wasallama wa huwa khairu khalqi llahi ajmaina, na yeye ndiye mbora wa viumbe wote wa Allah, yeye ndiye mbora wao. Wa atqa khalqi llahi ajmaina, na yeye ndiye mcha Mungu zaidi kuliko viumbe wote wa Allah tabaraka wa taala. Wa aulama ala Safiyata binti Huyayin, alitengeneza walima kwa ndoa yake ya kumuoa safiya binti huyai bisawiqin wa tamrin kwa uji na tende sawiq changanyiko ima ngano pamoja na maziwa wa tamrin na tende hii ndio ilikuwa walima wake manake iko chini ya iko chini ya mbuzi walimatu man shekhe anauliza huu ulikuwa ni walima wa nani tu rasulillah huu ni walima wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ametaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Safia binti Shabiba binti Shaiba ametofautiana umetofautiana wanazuoni kama ni sahaba au alikuwa ni tabiia Safia binti Shaiba anasema aulama nabiyu sallallahu alayhi wasallam ala ba'dhi nisaihi bimuddaini mtume sallallahu alayhi wasallam ametengeneza walima juu ya mmoja wa wake zake kwenye ndoa yake bimuddaini min sha'irin kwa nini muddi mbili za shairi mud mud moja ni hii ujazo ujazo wa viganja viwili umejaza kama umeweka labda hapa shairi ngano mtama umejaza hapo umeushikilia hii ni mudi moja mudi ya pili ni kama hivyo mudi mbili ndio ilikuwa walima wa bwana mtume kwa mmoja wa wake zake tunazungumzia nusu pishi saa pishi nusu pishi ni mudi mbili pishi unazikumbuka pishi ikifika mwezi wa ramadhani ukitoa zakatu fitr sa'an min ta'amin au sa'an min aqitin au sa'an min zabibin au sa'an min tamrin ala alhurri walabdi wadhakari waluntha kama ilivyokuja katika hadithi au anatuambia pishi moja kilo mbili na nusu wengine wanasema kilo mbili na nusu na ziada kidogo fanya fanya kilo tatu ndio pishi moja nusu yake nusu yake kilo moja na, na nusu ulikuwa ndio walima wa mmoja wa wake zake alikuwa ni mke gani wamesema alikuwa ni ummu salama alipomwoa ummu salama radhiallahu anha walima wa ummu salama ni nusu pishi ya shairi ya shair hadithi ametaja alimamu al-bukhari lakini pia imekuja hadithi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya walima wa mmoja wa wake zake bihais hais ndio hii sawiq tam hais chakula mchanganyiko wa tende maziwa ya eh, kukausha maziwa ya unga wasam na samli ndio hiyo aliyotengezewa Safia binti Huyai ametengeneza walima huo ndio uliokuwa katika uwezo wake kipindi kile kwa maana lau mtume angelimiliki zaidi ya hapo angefanya walima mkubwa zaidi ya hapo kwa sababu yeye ndiye ajwadu nas mkarimu kuliko watu wote alayhi salatu wassalam